Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Jana. Mnoho z tych Żydów, którzy przyszli k Marii, a uwidzieli, co Jezus wykonał, w niej uwierzyło. Niektórzy z nich wszak odeszli k faryzeum, a powiedzieli im, co Jezus wykonał. Wieleknieżia faryzowe, Spolali proto Beleradu, a radzili se, co mamy dzielat. Wzdyć ten człowiek kona mnoho znameni. Necháme-li ho tak, przychni w niecho uwierzy, A pak przyjdą Římané a wezmą nam swate miasto i naród. Jeden z nich, Kajfasz, który był w tom roce wielekniezem, zemim, rzekł – Wy wobec nic nie wite, ani nie na to, że je pro was lepe, gdyż jeden człowiek umrze za lid, niż aby zachynul cały naród. To nie rzekł ze sebe, ale jako weleknies toho roku prorokowal, że Jeziś musi umrzeć za naród. A nie jen za naród, ale i proto, aby rozptylene Boży dzieci schromażdził jedno. Od toho dne sa rozhodli, že ho zabijí. Proto Ježíš už mezi Židy verejne nevystupoval, ale odešel od tamtud do kraje blisko pouště, do města zvaného Efraim a tam pobyval z učedníky. Byly blisko židovské Velikonoce a mnozí z toho kraje putovali před svatky vzhůru do Jeruzalema, aby se posvětili. Hledali Ježíše a jak stali v chramovém nádvoří, říkali si mezi sebou, co myslíte, nepřijde na svátky. Velekněží a farizové na nařízení, że kdo se doví, kde on je, ma to oznámit, aby se ho mohli zmocnit. Słyszeliśmy Słowo Boże. <clears throat> Milowani bratrze, sestry, dovolím sobie jeszcze jedną zacytować urywek z naszego dnešního Ewangelia. Veleknieží a farizové spolali proto veleradu radu radzili se. Co mamy dělat? Vždyť ten człowiek kona mnoho znameni. Necháme licho tak, všichni v něho uvěří a pak přijdou římané a vezmou nám svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajfaš, który był w tom roce wielekniezem, im rzekł, wy wobec nic nie wite, ani nie na to, że je pro was gdyż jeden człowiek umrze za lit, niż aby zachynął cały naród. Jak se liši mentalitát těch, kdo vládnou od prawdy, którą uczył Kristus. Czym to właśnie jest, że człowiek dąży władnąć ostatnim lidem, jaki konkretni użytek mu plynie z wykonu mocy? Zda się, że dowody są w podstawie dwa. Pierwszy, snadno pochopitelná motywacja, jest materialistyczna, a spoczywa w konkretnych, chmatatelnych požitcích teraz postawienia postavení na Naprostá chmotná bezstarostnost. Druhou daleko častejší a přitom tajemniejší motivací je moc samotná. W této motywacji je nieco barbarskiego. Vždyť co konkrétně užitečného může poskytnout, poskytovat takto pojata moc těm, kdo se k ní všemi silami a často všemi prostředky derou. Boj o moc týkající se několika jedinců zaplavuje i média, zatímco věc veřejná, res publika v pravém slova smyslu, to je starost o konkrétního člověka, je zcela ponechaná stranou. Blatci nesmí postradat pokoru a lásku, učil jednou papež Franciszek. Nelze wladnąć bez laski, klidu, a bez pokory. Każdy mąż, a każda żena, którzy se mají ujmout vlády, si musí položit nasledující dwie otázky. Miluj swój naród, abych mu lépe sloužil, jsem pokorny aby vyslechnu různá abych zvolil najlepszy cestu. Pokud si tyto otázky nepoloží, jejich vláda nebude dobra władcę, mąż czy żena, który miluje swój lid, je pokorny. Jedną Jeziś zawolal w sobie swe uczenniki, a rzekł im, Bite, że ci, kto płaci u narodu za pierwni, nad nimi panuje, a ktoś są u nich welci, utlaczuje je. Nie tak budę meziwami, ale gdy są z chcę stać wielkim, будь waszym służebnikiem, a kdo chce być мези вами первни, будь otrokem всех. Wzdyć ani Syny Człowieka nie przyszedł, aby si dal służyć, ale aby służył, a dal swój żywot jako wykupne za mnoche. Bratrze, sestry, gdy Kajwasz, który był wielekniezem, rika, je prawa zlepe, gdyż jeden człowiek umrze za lid, też aby zachynul cały naród. От dne, дне се розходлі zabije, Ježiš wola. No boć tak Bóg milował świat, że dal swego jednorodzonego Syna, aby żadny, kdo w Niego wierzy, nie zachinul, ale mnie żywot wieczny. Ježiš se nechaba przybit na krzyż, bez swe se nechaba społtat. Ukrzyżowana laska Boży se za nas wydawa – rzeczy na rozloučenou oni Ježíš říká. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátelé položí swój život. Ježíš miluje swe přátelé bezpodmínečně. W tomu nie może zabranić ani smrt. Vrchol każdej laski spoczywa prawie w tom, że miluje drugiego aż k śmierci. Jezus nas miluje aż k śmierci, aż za śmierć prawa laska przemacha smrt. Wytwarzi wstach, który nie może być zniczen ani śmierci. Jezus uczył, proto mnie Otec miluje, że dawam swój żywot, aby jej opiet przyjął. Nigdo mi go nie ale ja jej dawam sam od sebe. Mam moc swój żywot dać, a mam moc jej opiet przyjmować. Takowy przykaz sam przyjął od swego Otca. 阿门。